zer nahiako, itxu alamando. Ez bata ez bestia, nik itxu mandoka. E, e, zer nahiako, alamando. Ez bata ez bestia, nik itxu mandoka. utsumandokan Charles Bidegein maskadeta zaiko zaiku bena itxasoko maskadetaz. Eneko bidegainek aldiz hamalauko gerla dela eta hua hasi bezain sari gezurak herokatzen prentsan. Josu Martinezek behil konsulaen ihesa dela eta apezetxetik eskapi, bena montoiezek apezetxila beriz ekari. Gitu Has gitin. edo Johanne Albarade Jauna gue eguneko aipageia miarritzen sortu zen mila zazpiehun eta berrogeita hiuan. Behebizia itxasuan igantzian, pesahumba bapubai segurik. Sumaiten zat, korsario, besten zataldiz, pirata hamasei urte zutialaik, lapurdi deitu itxasuntzian behunak pausatu zutian, eta hantik eta laster jardia jakutsi ebai. Hamasazpi urte baizik ez zutian be lehen balientia egintzialaik. Pirata edo korsarioen bu, berzio ezberdinen araberan beti, Merkataritzako garaioan basabiltzen Hamasazpi itxas untziei ben huntarzunak ebatsi bezeitzen. Beste hainbat garaipene kausitu zutian gue biarritztar itxas gizunak. Bena hunie besten gizan gloiatik landa behekadae hasi zeion. Estatu batuetako independentzia gerla garaian zeion huni hasi itzaltzeko demoraldia. Amerikarak inglesen kuntrea izien gudan eta prefosta goe itxas gizuna baliatuna izan zen pada hortaz uhuntzan aitzeko. Egun batez, ezpata ahurian, ingles itxas baten abordatzen aizela eta delako bule batek hein bat iharrausi zian eta katialo utzi. Inglesek preso sartu zien eta kapitain batekin trukatu. Zauriak hartatuik, nahiz eta ez behe hobenian izan, itxasuntzietan jeraiki zian behe kargia galdu arte. Omen, denboa eta adinaekin Jean Albarade lasuegi bilhakatu zen, etzian habo gaztetak zuneko ber odol kartxia. Suposatzeko da, egun bezala urdiane, ekonomiako afeetan lehiakor izan behar zela, ahaldenik eta gehiena enplegazaler nur behetik emaiteko. Bena urdiane, egun bezala, handiuzen zerbutsaiak saristatuik zien, eta hunanun gue marinelak Ordre royal e militaire de Saint-Louis deitu medalla tua ukenzian. Hunen mesitzeko etzen aski milaka basakeien egitia katolikoa e izan behar zen. Proba nunbait erreligionia eta krudelkeia untsa kumpuntzen ahaldiela jala beharrez. Medalla Papuan itxasua utzik Frantziako irautza garaian itxasafeetako ministro izan zen eta prefosta nuiz baite hiltzen. Bena tilgabe hilgabe, goe gizonak gaiza zapartagarri bat egin zian. Beaz kanpo, nihurk goza ez lezan hainbeste mesitu aipatu medalia txohua jantzian, gaintitu. Eta hala ehortzik izan zen, medalia dezagertu zelako berria paisea arte heltu zen. Irautzako ondoko urtiak zien, nun Louis Hamasortzi zen agintian. Hunek behordezkai bat igorizian doniban elohitzuneat errandelako gloiazko kutsehua berriz bildu nahiz. Bena egiazkoa ordez bi sozeko pegesa bat baizik etzian kausitu Jean Albaraden etxian. Bariteke egiazkoa, nunbait doniban elohitzuneko ilherietan den huano, gueitxas gizonaen ezuren artian ahatzeik euskalirratiak.eus, euskalirratian webgunea. Erreportaiak, emankizunak, irratia zuzenean entzun, euskalirratiak.eus webgunean. Charles Videgain, he says it. Pentsatuko di hastiak igaiten dut egile heben pintukan egiten den bezala sibeun, txik ez duzi egiten ez, pintukan. E, egiten dugu bat egiten. bon, Egin eh, agertzen hitz? Maskada. Eh? Maskada. Maskada, ah, soito, garaia. Haien, sibeuntak eta bertatuko ideate, baina eh, hemen aipatzen dut, edun aipatu nahi nuken eh, maskara da, ez da bat ere sibeuruan egiten den ikusgarri hori atxeman ditugu eh, poema eta olektri batzu, berreun urte baitute, eta aipatzen da nola itxasuntziak joiten ziren e, edo kanadara, edo bakalao, edo arraintzan, edo diendeekin. Eta horien batean, eh, bat, uste du zerrantza daitzen dela itxasuntzia, eta zer nahi demoratxar eta kasik lehertzen da itxasuan eta memento batez egiten dutu maskara da. Eta horien, norbait, norbaitek ikustetu maskara da, siberuko zera, eta ez. Lapurteraz da, eta ez da bat ere gauza bera. Bai, zer duk, entzunik, ala, irakurrik edo? Liburu batean, eh, poema batean, hor urtizu publikatu zuen, eta horreli harkosat ere komentatu du eh, poema hori, pixka bat, uh, Uh, untzi galtze eta aniz baitzen, orduan, eta jende galtze, eh, marinela eta galtzen ziren eta ordean nik hori ikusi du balait, enuen ikusten eta ordean bada liburu zorarari bat, zaila da, alemanez egina da, ba, komprintzen da, pokas. Frantsesaren, eh, etxempluak edo hola emana baitira, eta da frantsesaren izteri etimologiko bat, biztan da alemanek egina, amabost liburutan, eta ba, interneten badan ustez. Eta horien joan iz, maskara da zer den, ba, maskara da leheni da maska. Eta latinez, maska da sohdin bat, emazte bat edo emazte galdoa. E, izone, hola, patuz, gizonekin ibiltzen dena eta hori da. Ah, bai? Bai. E, Baina lehen hau da zerbait belz, maska, edo pintatoa, eta behaz, itxura kamiatzen duena. Eta hori egiten da, maska teatroan eta antzertian behar zuten hori aktoreak. Eta maska frantzesez edo maskera italien, italienoz ere bai. Eta diru hori leku batzutan horrek adi erazten du e, nola da, amets laistoa. badakiru amets leku anitzetan ingumak ematen duela, lako animale edo e, eh, sorte zerbaitek ematen duela. In... Zer da, inguma hoi dek pertsona e, mitologiko bat? bai, hori bazen lezen tube, lezen tube, dienko, ofen dienko eta joeten ziren jendeen uh, itotzera uh, eh, haintzin, lortartzen zielait, eta horrean hemen bazen formula inguma enautire beldur, hail eh, txasora edo txasbazterera hango harina motorren kondatzera, eta horrean inguma joeten da, eta playan hasi behar da, zera harina are eh, zer duzia, bi kontatzen, gaua pasatzen du hortan, eta orain du demora eh, lo. No. Induma txerra da, eh? eta uh, eh, dizontia da, entako ez da emaztetia, oai behar bada emazte bati eman nahi jote izena, ba. enetako ez, ez da gala. Beaz, amez lehiztua hori da ere maska batzutan. Eta gero, belzatzen alda, belz den zerbait, o, belz eman esan, ene deboran frantzesez erreten dinuen lezo son marxe, eta eskodaz erreten erreten, hasten direla turbuts, zitintzen eta uhar eta onda hori eh, arraintzen, baina berdena, zerbait belzen eta ez da dio ikusten, eta bada zerbait faltsu ideia, eh? eta nunbait erreten da ere, ardi bat maskaro dela, balin badu hor tona, belz, edo burian edo hola. Beaz, ideia hori bada. Eta guke zikingera ikaur eta hola, abil, abiltzen maskau hiz. E, hori da, hori da. Beaz, zikin, zikin terria izaiten alda, bon, gorduan edo, hola, falsu izaitea, bana bere ez Eta parka xarra, eta, eta nik ene, etim, eno, bi, bi, bi sozeko etimologista beniz. Bai. <laughs> Pentsatzen ean, maskau hori, ez dote zenez, maska, maskaren araua, ihauntei lotuik. Maskara arau, maskau. Ah, hori ez dakit, ez dakit. Duk, ene dedukzio. Maska lotua dela, jo, estaldean. No. Ba, e, Anzertiarekin eta hemen, esberoko zaraekin. Baina, Dure maskara da itxasuntzian lehtatzen baita, han ez deinun, ternuarako bidean, uh, eh, erreiten da frantzesez maske, eta eh, hori da itxasoko hitza, balin bada uh, eh, aize bat jeten den aintzinetik, tak, itxasuntzia hola gelditzen da, eta ez da on. Edo erreiten da ere, itxasuntzi bat onduti pasatzen da eta maskatzen du eta horren kentzen du aizearen indarra eta luritzen dira delituri. Eta urgun ero, zenton jan hor, uh, eh, La Rochelle inuruan maskarada detzen dute, odei edo jaundi bat, eta haren ondutik euria. Maskarada detzen dute? Maskarada, maskarada, hando izuntzan, eh, Bezi inguruan ere, Otsitanean, alako odai edo horron bat itxasotik egiten dena, ola altsatzen dena, eta atere gero dunda eta martatzen du pista bat hemen duen bata eta broi harta bezala. Maskarra da behaz da fenomeno meteorologikoa, ere. Eta eno ustez, dure tekstuan maskarra da egiten baita, ez da bat ere da, haize, e, bat, eta aintzinetik ez baita ikusten jenen dela, bada alako falsu edo ideia. Nituola komprimitzen... Zerbaiten giberian gordeik ba, ba, ba. ager di bezala. Sorlindua, sorlindua baliz bezala edo anitzetan betxasena uh, eh, gertatzen diren uh, ere no, norbait baliz bezala amintzatzen dira. Eh? Nik hola komprimitzen du. Eta ordean, itxasuntzietan aipatzen den maskara da, ez du deus ikustekoik, siberoko maskara baina ez dakit, e, eh, zaila da jakiten zer dauen, e, eh, zerk bultzatzen duen norbera olako lanetara. Baitxut bi armak behintzat, nire nirea diren adala hau eta gitarra. Eta hirugarren bat parkatu, aztu, azten duen adala pentsamendua. Eta hor, nik nahi agun nuen uh, zinez kondatu gauza. Orduan, karo, bizitza horrela da. Orduan, handik eta mendik eraten duzu, eta musika berdin. E, kasualidaden fruitu edo. Kantuz kantu, musikaren aritik doan emankizuna, larun batero, goizeko amaiketan eta arratsaldeko bostetan errepika. Oi, oi, oi, <laughs> hori erraten nizuteak. Itxumandoka, itxumandoka, itxumandoka, itxumandoko, itxumandoka. Bak-papapa, bak-papapa. Barba truk, uh, eh, aldiuntan truk. Bai, beti truk, hori duk zea, kapitalismoa beheai eta eredu berriak sortu behar eta trukaketa, berdeak egin trukaketa, hortan gituk laurentz. Bai, bena trukaketan egiteko, no behar da zeir baitukan eh, trukatzeko. Hoi, hasteko, bai, hoi, eh? bai, hoi, hoi, bakotxak hoi badakik edo ez dakik, bueno, hoi, bai, hoi. Deuz Deus estina zitrukatuko dik. Eh, badu, maskadetan badu keranak eta eh, deusak ez du egiten boku. Eh? Ni bitxatza mandut, uh, eh, justoki itea urtengo maskadan, usu bat ia itzrukiak, mena bigarrena beti frantxez ez duk. Eh, bai, ba, bai, egia duk, eh, maskadetan badu kuzantxa hoi, Badukuz antxa hoi, ez tegen huntiko garen, bazian ebai uh, eh, ligetz larraineko blakaiek hoi hanitxe gintzian. Eh, Moa, je suis ne en France, uh, herrian, da presoke je pense larraine herrian. Hor uh, alderantziz, lehena zian frantzesez eta gio uskaz. Bena, bon, agian pentsatzen alduk, eh, rimaen aldetik ez da hain erres uskaz. Ez teat, usteat, aurtenko maizkadek ikasbien badien, eta hortako elhebidun tarzun hoi sartu dien. Ixiladi, nola badakikoi? Ja, e, ba, zera, erdi ikasetalai edo aik irratian izalaik beharriak eh, zabalituzak eta buru belari aktualitatean beti. Ba, mena beste lan untsa itutzak Bai, bai, bai, mena egiten die hoi, aipatu dian eh, erdi frantzese edo uska hoi, konbenio bat ikan beti ikasbiekin. Ados, bon, beharri ez zela alkaida ekin egin, beste lan arrabezaiko ziela. Zinku pegia. Eh? Wallahak bar, zinku pegia. Hai, hai, hai. Bon, ala, mena aldean uh, usu, ala, rima beti franxez bitxat zaman ditale. Bon, ordean, eh, bon, untxaduk. E, eta ordean, eh, ze kantuekin horreiz hastuntan? Rap batekin, julenek ezagutazi deitadan, lankidiak rap bat. Eh, raperoa zazpi, deitzen duk, edo zet, edo zazpi. Omen nik iztegat gaitza handik hartaz. Bena, Julenek Dionaz, baiunako lukek sortzauz, eta berrapaz bizi nahi behitzen, eta bordele aldila dzunduk, eta han nahi duk be koizpenen egiten, eta badik diska eginik, eta, eta holako, eta haietaik bat deitzen duk Loli de Mor. Ordean, hoi nahi nik eken zuen hazi, zentako bali magalte ginen zentako hoi. Eta bai, eta bai, justuki, hoi galera funtsezkoa. Ordin egin ezadak. Modern, eh, zentako haitatu duke kantue hoi? Ebe, le de mor hortan eta uskal herria aipatzen behitu, bai kantoetan, bena klip bate, badik uh, eginik, eta nahi baduk, eh, hor uh, duk uh, herriaen istoi, istoia garaikidea frankismotik hasik, Eh, kas, ez etxit gaur arte, bena eh, horko dik Eta eh, horren bidez kantoe mutx batuk, rap bat, bos minuta, bena hainbat untsa eginik sintetikoki zen eta e, kumprenitzen edo kumpreniazten beitu be, bortizkeia zentakoe izan den Euskal Herrian. Eta ipatzen dik gora behera, ipatzen dik eh, manifak, ipatzen dik karrero eh, blankon hilzia, ipatzen Espainiako errepresioa, hoita hamaseietik eta eman dezagun, ba, eh, eta en undari ala edo eta en garai arte, sokaluze hoia ipatzen Eta duzitadak e, interesenta dela gaiza hoien ohartaztia berreziki gaur egun, bon, mestik eh, bortizkei behar, eta bon, mestik esti esti eta fein, mudako dukoi, e, sekula beno bortitzako duk mundia ekonomikoki eta nahian guziotan, bena ez dik, ez bortizkeian, ez dik eski hoiekin zikintu behar. Eta horrek, eh, kant, rap horrek, arrekarten dikoi, bai, bortizkeia izan da hau eta hua, ben espikatzen dike bai zertako. Eta, voilà, ordin uh, gaitzesti bena berdik jakine, uh, bortizkeia bat nunbai balin bada, ez dela hola goizan jeiki eta nurbaitek erraiten, te, egun bortzitz izan eta, ala, gozagitin, arazuak bat eta rap horrek kontatzen tikoik. Ados, bon, enakean bortizkeia maite zunila. Ez ez tiat maite bortizkeia, nik uju handi ban, nik mena eh, ahosuiak ez tiat maite, uh, ez berdik uh, eh, bortizkeiak berdik uh, gaitzetsi, ben haleike, nunbait esker ukendien uh, gatopuzkak, haleike gozatzen duk, Ez tiat, eh, ustez, eta eh, bezalako mugimentu bat ezparit sekuran euskal herrin izan, autonomia txarroie etzikia eta autonomiako e, eh, biskotxak eta kargiak gozatzen dutieneke, galt egiten die, bortizkeia gaitzes txik izan dadin, alta, nunbait, hainbidez dutielaik, ben marrokeinak euken. Bon, bon, oh, kasu, eh? Bon, dena den, ordean, bon, enuk luzatuko, eh? enuk kapable genetiko. Bena, ordean, eh, Jakinat ahuan min hila, hain zala mintzatzen ahal. Ouais, ba, Nekesiak batiat, erteko, sufritzen dira debria, bena bon. Etxin portaik, ordean, nor duk saspi? Eh, saspi, duk, eh, zea hiski erromantarez, eh, ube eta bi, bi barra, uh -huh. saspi daitzen duk, eta kantoia loli de mor. Eta ikusen nahi bali maduzi e klipa, ebai, untseginik baita, edien enduzi, eh, prefosta nun, YouTubeen. bebea dezagun, saspi, beraz, kantaiak emanik, loli de mor. Perdu dans la nuit des temps, les montagnes dominent ce peuple d'antan. J'ai plus de 4000 ans, telle était mon époque. Et ma langue n'a de lien avec aucune autre. 1934, année de ma naissance. Mon histoire s'en relate, mais n'est pas récente. Deux ans plus tard, ici, c'est l'indépendance. Mais c'est la guerre civile qui berce notre enfance. La résistance, très tôt, nous l'avons pratiquée. Les promesses de Franco de nous éradiquer. Les nazis du Reich et le Duché s'en mêlent. Les fascistes ont des troupes et du matériel. Du ciel, la mort tombe à la verticale. L'aviation allemande bombarde Guernica. J'ai 5 ans, Franco remporte la bataille. Rapidement, le sang coule et la terreur s'installe. Je suis basque et sage comme ma culture, j'y tiens. Ma province combattait pour les républicains. On interdit ma langue, on nous persécute, on nous envoie dans les camps, on nous exécute. Ceux qui luttent, qui risquent d'y laisser leur peau, ceux qui ont perdu leur vie à porter ce drapeau. On torture, on mutile ceux qui veulent exister. Nous sommes 150 50 000 à nous exiler. En France, on s'installe, on arrive en force, on établit nos bases, on ne fait pas de poste Bataillon Guernica, la guérilla s'impose comme une délivrance quand la Wehrmacht explose. Un peu de paix, mais le basque lui se porte mal. Bilbao 47, la grève est générale. La répression s'abat, celle de la dictature. Et 15 000 ouvriers sont livrés en pâture. Alors dans les maquis, on passe à l'offensive. Choisir entre l'Espagne et les indépendantistes. On déboule des montagnes comme une ave pour en finir avec la terreur blanche de la phalange 1959, 25 ans déjà Je rejoins et Skatasuna Lâcher le serpent, la force et la sagesse Avec les habitants, on crée nos bases secrètes Dans les hauteurs, on s'entraîne avec rigueur L'impôt révolutionnaire pour les exploiteurs On l'impose sale port, tu paies ou tu meurs Les gros entrepreneurs sont bientôt morts de peur On est marxiste, capitaliste dans la ligne de mire Cagouler nos point levé dans nos gants de cuir les braquages sont là pour récolter l'argent, pour l'achat des explosifs et de l'armement. 1968, on nous en fait baver. Le chef de leur police finit sur le pavé. Cette balle dans le corps d'un tortionnaire notoire, mais ce n'est pas notre principal fait de gloire. Madrid en 73, Carrero Blanco, on sectionne le bras droit du général Franco. Dans leur dictature, notre attentat fait tâche. Une voiture sur un bâtiment de 5 étages. Nous serons la charnière de la porte ouvrière, la première étincelle dans une poudrière Les grèves de la faim, les années de toll L'autonomie totale, n'inversons pas les rôles Ils nous emprisonnent, imposent la loi martiale 3000 basques et le nettoyage est radical Des morceaux de mon âme, j'en ai laissé beaucoup J'en ai perdu mon calme en rendant coup pour coup Besoin d'armes, Soutenu par l'Algérie, la Russie, la Libye, la Tchécoslovaquie Bien sûr Cuba aussi, ravitaille en silence Rapidement connecté à la lutte en Irlande Notre action, l'autodétermination Le rap de patrons pour nos revendications La police, faire de lance de la répression La garde écrase toute forme de manifestation Terroriste ainsi, vous nous appelez Lutte armée, on abat vos gardiens de la paix 75, Franco meurt à 82 ans Aux obsèques, les gens pleurent, les mains pleines de on ira jusqu'au bout, le combat continue 78 et se constitue En hexagone Ika tagué sur les baraques Ceux du nord, le combat disparaît Tarak Passer leurs frontières, nous sommes en base arrière Alors le gal nous chasse dans notre sanctuaire Mais qui fournit les balles dans le barillet Des barbouzes françaises, des mafieux marseillais Les RG sous mes terrains sont impliqués Comme un puzzle où chaque pièce entre elles est imbriquée J'ai fait le choix des armes, je n'en vois pas le bout Dans ces rues où le gars se cache un peu partout. Ce soir-là, une moto double ma Renault 5. Il est trop tard, le pilote me braque avec un flingue. 1985, pour moi tout s'arrête. À Bayonne, abattu d'une balle dans la tête. Les hommes du GAL répliquent à chaque attentat de CA par des actions de représailles sur le sol français. La riposte est immédiate et systématique. une quinzaine de morts pour ETA du côté français rien que pour cette année 1985. Jamais le sud-ouest n'avait connu un tel niveau de violence. sur les sols français pour assassiner nos militants, ETA continuera la lutte armée et les assassinats politiques. Le GAL, groupe antiterroriste de libération, prouve que l'Espagne reste un État oppresseur. En ne réagissant pas, la France sera complice de l'Espagne. errantza Populua inkulato presentza Nazionez iberra Martxuen hamazortzian, ostiale gaian, beratzunetan, maureko jai alaian, kantaldia. Zazpi urte badizu Buhame handeiak, altzukutarrak eta kortxikatik, larku jitaldia txartziak aintzinetik salgai amabost Maulen, Sibioko Botzian eta siberobio saltegian Ataratze eta Dona Pauleko turisma buleguetan eta Doniman egaraziko irureiko iratian Martxoaren emezortzian ostiral gaian behatzionetan Mauleko zailalaian, Kantaldi Hamar... Hamalaueko... Hamalaueko gert... Eneko bide gain. Bide gain. Bide gain. Gure lugalde garat arazin ez doaikoan, Hamalaueko gertlaen aipaldi haudela eta... E, ba gertu zen hunat e, antik e, Alemaniako eta Alsazia eta Lorenatik eta Verdonetik hain hurun zen lugalde hoi nula gintzen hunat berria, fein, eh, aipagei badenez zortan, arrastroik agertzen den, edo zet, pu, zet, pankartak ezai, afixak ezai, zeiniak jo, edo... Bon, eh, gerla lehertu ziren, uste dut ezkilak eh, jozirela. intzineko egunetan, menen egun gutiko epean, eh, behia zabaltzen ari zen. Bon, bitxi da, bitxi edo, eh, historiako liburutan ikusten orain gerlaren e, pindak hori e, ekainaren e, ondajean izan zela, ekainaren ogoita lauean egan, ogoita iru, ogoita inguru oktan, e, eh, Sarajebon, e, eh, atentatu baten, e, atentatu baten ondotik horrek sok piztu zuela, baina e, behkeglaren mehatxua e, reala zela, egun guti, baino, egun guti lehenago baizik etzen jakin bon, jodu arte, bon, diplomazian eta hola, mehatxuak eta eh, eh, negoziazioak eta hola baziren, baina bon, e, pentsa, e, gerla ain, lehertu haintzineko asteko eskualdun astekarian idatzi zen artiklu bat, bon, hemen bazterrak e, ba, ba berotzen ari dira, espero dezagun gerlarik ez dela izanen, ez dakitze, ba, e, artiklu hori, hori irakurrita, idurri du, badela krisi bat, ba, bon. Gaindituko dena. Gaindituko dena, edo, bon. Eta, bon, gero, aste baten buruan zen, gerla aste, biba frantzia, ondia, ondia, ez? Bon, berriak heltzen ziren, berriak heltzen ziren, bazen e, eh, sistem, eh, jana edute, mm, prentsa garatu zen, industria iraultzarekin batean, e, bon, prentsa imprimatzeko teknikako betu ziren, berri emaileak igortzeko errestasunak ere ziren, treinak e, eh, ziren beraz eh, egunkariak heltzen ziren, beraz hor eh, informazioa ibiltzen, e, bazibilen informazioa. Gero, e, gerla lehertu ondoan, heltzen ziren, bon, egunkariak baziren, astekariak ziren eta propaganda horiak ere baziren, terriko etxetan, agertzen zen eguneko buletin moduko bat. Eh? Ofiziala hoi? Bai, ofiziala. Berri guti heltzen zen, ala ere guti heltzen zen, zentsura handia bazen, eh, informazio kontrolatu nahi zen, eh, bon, ahmadak e, ikusi zuen mila sortzion eta e, informazio atzutela neurtzen, bon, informazio zer nahi gauza argitaratzen zen, egiak eta gizurak eta hola, eta bueno, Alemaniak hori esker irabazten izan zuen gerla, informazioa ikusten baitzuen, E, Frantziako armadaren posizioak eta zertziren, orduan e, Frantziako armadak erabaki zuen gerla horretan bato uste hori horoko ja izan zela, isilik mantentzea, eh, ez erakustea nuntzen, e, eh, nuntziren eh, frantziako armadako batailoiak, nungo gordeak ziren, ez, ez aipatzea zenbat hil izan zen, etxaiak ez zezan jakin, zenbateko kaltea egin zuen, eta hori, diskrezio, diskrezioa zen arau biziki importante bat, eta orduan biziki informazio guti heltzen zen, eta biziki informazio guti argitara ziteken. Gainera, ematen zen informazioa zen biziki propagandistikoa jena dut dena untsa da dena ira, beti irabazten beti irabazten beti irabazten gero ikusten zen zenbait aste zenbait hilabete pasatu ondoan gauzak ez zirela hala baina irakurtzen zelarik egune ere eguneko berriak irakurtzen zirelarik iduri zuen frantziari zela etengabe irabazten naiz eta gezurra izan mhm, mhm, mhm, eta hala ere, meki meki, be ohartu zitean eh, edo lokatzan barnen eta ari ziela hor, zankakan patinatzen, luzatzen zela, eta hor eh, hala ere, hik eraman lan horren bidez agertzen duk, eh, eh be heben dekuko gue aztertu prentsa horrek, hala ere beti animatzen, eta animatzen ari zela, ez? Egan ez, ba, aigira, aigira zerbait gogorra dauen, ha? Bai, gero nik dut, demora hartan eta gauk egun ez, ez dugula ez aheman bera, ez eriotzarekin, ez bizi baldintza gogorrekin ikuste, baina ez ziren sobera esatzen, ez zuten beren kexa ahangurarik erakusten, e, joan ba, dakit Euskaldunen izaiteko izaeraren berezko zerbaten ere e, agertu behar hori, kementxu, baldintza txajetan egoiteak ez gaituela beldurtzen edo, ba, ikustet gure genetan ere badugula menturaz alako zerbait, ez, ba, Bada, niko lotzen dut anitz e, gizontasuna, bere zu, txajean, e, eh, balore, balio horrekin egin nahi dut. E, maiz agertzen zen ere, bueno, e, gizona bazira, behar duzu. De sektore baldin bazira, zira ahas gizona. Mm. Eta egin gekla gizonki, gizonak bezala, ez hori... Ahkeria hori. Ahkeria hori, entzun duguna, berriki arte horreino. E, gizona bezala portatu behar da, bai? Mm hau pa gizonak jaiki mutil. Hori da. Eta eta hori gaur egun ere, gaur egun behar bat kutisago benetula, duela, kipian intzenean duela, hori ogoi hori senditzen zen hori, eh, arkeria hori, eh, virilitate hori, eta gonka dudarik gabe hori gertu behar zen, indartxu orduan. zer zen mezua, baba, guk, pairatzen duetuko zigarrikeriak, Bengu presgira hori pairatzeko Frantziaren alde eta Frantzia e, euskaldunek eh, jaitzen zuten gure egia, eh, gure ahmada, eta abar. Baina, azkenean, balentria bezala presentatzen zuten hori egin dugu, baina beraz egiten dugun Frantziaren alde ez mahmarikan aritzeko edo ez e, plenitzeko, ez ez, espantu, es, kasik espantu egiteko, zen, gau egin dugu, behaz ez ze gizonak giren, ze eroiak giren, Ba, hortik bada, eh, eh biziki baldin zatxajak, baina eh, mindulinak eriak ez ziren aizu. Eh, eta hor, eh, paraleloki aipatzen dira, arkeria ere bai, hona abizpehio gaizanik ehan hebenka ikusiz. E, alderantziz aldiz, emazter e, zea, eh, kasik eh, ama birgina, hola, zaintzale, e, nuna egan ezak, hoi, hartazale, areta emaile, dena giz, gizon hoien dedikatzen, ez? Hoi du ere bai emidiot, ez? E, bai, emaztea zen erizaina, Eh, ba, erizainak behar ziren, alabainan, e, eh, eh, zaurituak milaka eta milaka ziren, milaka zauritu heltzen zen e, Euskal Ejira ere, e, eta horiek hartatu behar ziren, eta gizonan gerlan baldin baziren, e, hemen lanak egiteko, ba, etxaldeko lanak, ba, lantegiko lanak, eta biztan da baita ere erizain lanak, emaztek egin behar zituzten, baina hori lehen egin bezala, eskolan jadanik prestatu zituzten neskak, etorkizuneko erizain izaitera, edo etorkizuneko umezurtz, edo alargun, edo semeak alduko zuen, ama izaitera prestatu zituzten. Eta bai, emaztearen figura hori ere dudari gabe ikertzekoa da. E, txegur, e, lotua da, e, arkeria horrekin ere, bakoitzak mm. bere funtzioak e, ziki e, bere iziak zituzten. Gero, emazten kasuan, bada e, baziren Euskal Herrian emazteak e, laguntzen zituztenak desektoreak e, mendia pasatzen ez bait ez bada Euskal Herriko desektoreak horiek e, berek bazakiketen, baina e, jendeak eh, laguntzen zituzten eta atxilotu izan zituzten e, batzu, e, soldado desektore batzu laguntzeagatik. hori ere bazen. Emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pensatzen zenbat irauten duen. Kulturalea. Segitu, Berazik, ni galtzeko ez diat nehoren behar. Egunero goizeko amaiketan eta atxaldeko iruak territan, maia murua garekin. Kultur Alea Thank どうかどうか1万度か desagertzen ez dena Motibu baten bila Nabile La Larrosaren arantzan batik onartu ezin jazen Dazken aldiontan kontu Martxoaren amairuan, ratzaldeko lauetan, elizan, kantaldia. Turtur bikotea. Hau rok taldea. Eta iru soinu. izan gira eta behartu Martuaren amaiduan, itxasun, ahoka garra ikastola kanturaturik. tunelak, miseak, mozorroak eta bafleak. Josu Martinez. Konsularen iesaldia. Jardinean bipal mondoz euskal etxe dotore batean sartu zuten konsula. Ganbaran, telebista ipini zioten, eta frantses eta espainol egunkariak ereman. Gainera, zerri alakoak zerbezak kaxa oso bat edaten zuen egunero, esaten zuen irriz etxabek, konsularentzat bakantzak balira bezala. Garaian mugimendu handia zeukan herria zen Montori. Hiru urte lehenago, ereta herrian izigarrizko lurrikara gertatu zen Richterren eskalan 6,5 puntu izan zituena eta Montori ere handi kurbilbaitzen oso kaltetua gertatu zen. Hamar etxetik sei desegin da. Herria berrera ikitzeko beraz, elkartasun handia jaso zuten inguruko eskualdeetatik iparralde osotik joan dako bolondrezak ziren. Bestalde, Jean Pitro, sindikalista ezaguna, etzen urrun bizi. Mendiko laborantza bizi berritzen lan eskerga egiten ari zen lider baserritarra zen Pitro, eta ark sortutako mugimenduak borroka giro bizian ezarria zuen siberoa osoa eta baita monturi ere. Inor gutxik pentsatuko zuen ordea, telebistan etengabea aipatzen zuten Alemaniako konsula, Espainiako euskal separatistek baituta zuten gizon importante ura, montorin bertan gordea zegoela. Harik eta egun barten, ies egitea lortu zuen arte. Gabonetan gertatu zen, konsul zaharrak afalondoan erdilo ikusi zuen etako kidea ondoko ganberan, telebistariso, eta bi aldiz pentsatu gabe, ahal bezala jantzi eta etxetik alde egin zuen. Gau hartan, urde hiltzea baitzen, besta zegoen montoriko bi ostatuetan. Giro apartakarrikan eta ostatuak jendez lepo. Aietako batean sartu zen, behil jauna, dutxatu gabe eta berokiaren azpitik pijama zeramala. Tabernan sartu eta bereala, denak geratu zitzaizkion begira. Lekukoek diotenez, Norbaitek esan azuen herritik bueltaka zebilela gizon drol bat. Eugen Bale oiuka hasi zen. Lagundu, mesedez, Alemaniako konsula naiz, Alemaniako konsula naiz. Noski, tabernan beste egiten ari ziren montoriarrek ez zuten sinistu, desekilibratu itxurako gizon zaharrura, telebistan etengabe ateratzen zen diplomatikoa izan zitegenik. Baizera, eta ni xalde gol, bota zuen batek algaraka, konsulari lepotik helduz. Beil konsulak ordea, insistitu egiten zuen. Alemaniako konsula naiz, Alemaniako konsula naiz, zioen etengabe, alemaneraz bintzatuz, norbaitek sinistuko zion esperantzan. Alako batean, ostatuko bazter batetik, mundu gerlan Alemanian preso egon zen zahar bat altxatu eta zera esan zuen. Nik ez dakit konsula ote den, baina alemana behintzat bada. Isiltasuna egin zen bapatean. Pijaman jantzitako agurearen gana biratu egin ziren denak. Montoriarrak galdezka hasi zitzaizkion konsulari. Ea nundik ateatzen zen. Ea nola iritsi zen ostatura. Eta alemanik apenas zekienan inork, eta beilek e, siberotarrez erez, beraz, alzuten moduan, konprenitu zuten elgar. Jardinean bi palmondo zituen etxe batetik eskapatu zela esaten zuen konsulak, behin eta berriz, baina informazio ura etzen aski herrian lau edo bostetxeek baizituzten palmondoak jardinean. Hala, azkenean, bizpairu lagunen artean autoan muntatu eta herritik promenatzera ereman zuten, zein etxe zen ikusteko. Beilek pentsatu zuen, jendarmeriara ereman aurretik baitzaileak nor ziren jakin nahi zutela Monturiarrek. Haien asmoa ordea beste bat zen. Halako batean, Elizaren ondoko etxe bat seinalatzen hasi zen konsula. Horixe da, horixe da etxea. Lehen esan bezala, bi palmondo zituen jardinean, baina alere, autoan zijoazen montoriarrek ezin zuten sinistu. Apezaren etxea da, atera zitzaion alako bati bihotzaren zolatik. Apezaren aitzetik atera da tipo hau. Pierre Legarto ioldi arrazen apeza. Urtebete lehenago, montorira iritsia, hauan bilori gabe erakutsi hoi zituen sermoietan bere ideia abertzaleak. Zalgizeko apeza zen rogei diartekin batera. Baina hori gauza bat zen, eta beste bat, mundu guziak bilatzen zuen diplomatiko alemaniarra bere etxean gordetzen zuela imaginatzea. Ez ustekotik errekuperatu zirenean, Montoriarrek autotik atera eta apesaren etxera abiatu ziren. Gabon semeok zer berri orduotan, zabaldu ziren atea amultxu bere pipa ahoan apesak. Gabon aita, esan zioten orduri. Em, ez alduzu ezer falta zure etxean, apesak ez zuen untxak konprenitu. Markatu, ezer falta nere etxean, nik, ez. Segur, ez duzu ezer falta etxean, errepikatu zioten montorioarrek, autoa seinalatuz. Segur ez duzula inor falta etxean, atxe bukatu zen konsularen iesaldia. Apezaren etxetik atera bazara, are, apezaren etxera berriz, esan zioten. Hori bai, baldintza bat jarri zioten aita legartori itzuli aurretik presoari ezerrez gertatzea. Eta alaxe izan zen, handik egun gutxira, egu berritan, konsula libre zen Alemanian, Juan Jose Etxabek agindu bezala. Etxabek ala kontatzen zuen. Normalki baiketa batean, zailena ez da presoa arrapatzea. presoa modu seguru batean askatzea baizik. Orduan, konfiantza ematen zion kazetari alemaniar batekin hitz egin zuen. Begira, esan zion. Gizon hau, biez badenen agertzea nahi dut. Alemana da? Ba, are, alemaniara. Eta hala, denak hemen inguruan sekatzen ari diren bitartean, arrisku gutxi izango dugu bidean. Hala, kazetarien eh, esku gutzi zuen konsula, eta haiek eraman zuten biez badenera ino. Bitartean, bermegisa, kazetariaren kamara giltzapetu zuen etxabek arintasuna hotelean, konsula Alemanian agertu arte. Eta azkenean dena ongi atera zen. Eugen Bale arazorik gabe agertu zen biez badenen, eta burgoseko prozesuaren partida etaren aldeko tanto batekin hasi zen. Urte batzuk geroago, rozei diart Euskaltzain eta Zalgizeko apezak, basabiruan montori kantu ezaguna idatzi zuen gertakizun honi buruz. Montorik ez ote ditu euskaldun zunbait salbatu bukatzen ziren hitzak. Ez dakigu erabakigarria ala ez, baina lagundu zuela ez da dudarik. ezaguna zertan urhentzen den Utsu Mandoka, eskerak beti bezala dutugun kolaboratzaile fidelei. Izan Charles Bidegain, Eneko Bidegain, Josu Martinez ala Laurentz Etxegoieni, nikene aldetik be beti bezala izan ahaldenik eta gehien zori hontzu, atiaki eta beste behin bat arte.